بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه في فسيح جنانه فصل في أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر ما أنواع تفسیر الان میخواد ما بگه مفسر وقتی که میخواد قرآن رو تفسیر بکنه چگونه تفسیر میکنه اولین سنفش تفسیر قرآن با قرآن مثل الرحمن العرش استوى بیام به نظایرش نگاه بکنیم این کلمه لتستوي على ظهوری نظیرش چگونه به کار برده یک راهه، یک مثاله و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش یاد میدادند که چگونه قرآن را با قرآن تفسیر بکنند الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الصحابه خب اومدن یا رسول الله و اینا لم يظلم نفسه کی ظلم نکرده قال ليس كما تظنون بل كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم الذين امنوا يلبسوا ایمانهم بالظلم اینجا ظلم را به چی تفسیر کرد هر نوع ظلمی یا ظلمی خاص ظلم را شرک بزرگ شرک عظیم شرک اکبر تفسیر کرد این تفسیر به قرآن با قرآنه و مهمترین کتابی که اهمیت داده و این در این موضوع خاص کتاب نوشته امام محمد امین شنقیتی هست محمد امین شیخ شیخ شیخ بن باز و شیخ ابن عثیمین و شیخ البانی شیخ شیوخ اینا بوده در مدینه و کتابش کتاب بیان یکی از مهمترین تفاسیر در تفسیر قرآن به قرآن کتاب اضواء البیان محمد امین که معاصره فوت شده و بعد شاگرد ساقی میاد جز آخر دو, دو, دو, جلد آخر را دیگه یک از شاگردانش کامل میکنه ولی خب در اون قسمتی که نوشته اهمیت خاصی داده از از کتاب های مختلفی گرفته از تفسیر ابن کثیر ابن جریر اومده اون آیاتی که که با آیات دیگر تفسیر شدن و جمعوری کرده و کنار هم دیگه گذاشته این مثال بود که من زدم فإن اعیا ذلك فعليك بالسنه نتونستی قرآن را با قرآن تفسیر بکنی باید بری قرآن را با چی تفسیر بکنی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فإنها شارحه له سنت شرح قرآنه و موضحه له ما قبلا گفتی نوع شرح رسول الله صلی الله علیه و سلم به قرآن چند نوعه قوله، عمل تقریره بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال صلى الله عليه وقال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه يعني سنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى فرق السنة والقرآن در تلاوته قرآن تلاوت میشه سنت تلاوت نمیشه ولی هر دوتا الا انی اوتیت القرآن و مثلهما همونطور که قرآن از طرف خداوند سنت از طرف کیه خداونده یا خداوند قولا و وحیا وحی کرده به رسول الله صلی الله یا اجازه اجتهاد داده و تقریر کرده خداوند بر فعل رسول الله و یا قول اجتهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر را خداوند نازل کرده تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بکنه بر اساس اون ذکر بر اساس اون قرآن و اون وحی سوالی که الان ایجاد میشه توی ذهن چرا امام شافعی رحمه الله گفت کل ما حکم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن هر حکمی رسول الله کرده از قرآن فهمیده یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم احکامش قرآنی استنباطی از قرآنه آیا این حرف درسته امام شاطبی رحمه الله پیرامون این قضیه صحبت میکنه صحبت طولانی داره یکی از یکی از اون صحبت ها اینه که که این کل در اینجا خصوصا در لغت عرب دلالت بر شمول نمیده و قبلا اشاره کردیم چون گفته کل احکام رسول الله صلی الله علیه و مستنبت از قرآنه دلیل بر این نیست که غیر از قرآن حکمی بر رسول الله صلی الله علیه و نازل نشده و گفته نشده الا انی توت القرآن و مثله معه سنت غیر از قرآنه لازم به این نیست هر حکمی رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر میکنه باید مستنبت از قرآن باشه امام شاطبی رحمه الله مثال میزنه میگه مثلا گوشت الاغ کجاست بحث حرمت گوشت الاغ در قرآن یا میراث در بزرگ و پدر بزرگ کجاست در قرآن بحثش نشده این یک قسمت و قسمت دیگر بحث کل خداوند ما گفتیم یکی از راه تفسیر قرآن با قرآنه و یکی از راه الله مثلا و انزلنا الیک و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم خب رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه‌ش که قرآن را تبیان بکنه و یا خداوند در قرآن میگه به قرآن میگه تبیانا لکل شی قرآن تبیان و بیانگر همه چیزه آیا این چیز دلالت در این میده همه احکام شرعی تو قرآنه خصوصا این استثناءات هم هست که به اتفاق توی قرآن نیست مثل حرمت گوشت اولا امام شاطبی رحمه الله میگه ما باید بر بگردیم به خود کل تبیانا لکل شی این کل را بر بگردیم به خود قرآن آیا کل شمول داره یعنی همه چیز را فرا میگیره استثناءاتی توش نمیاد میگه خیر اینطوری نیست کل دلالت بر شمول نمیده همه وقت همیشه مثلا خداوند در قرآن میگه تدمر کل شیء و وقتی که خداوند میگه باد رو فرستادیم طوفان رو فرستادیم عذاب خدا رو عذاب خود فرستادیم بر قوم لوط دستور داده همه چیز رو نابود بکنه تدمر کل شیء بامر فاسبح لا یرا الا مساکن مساكن استثناء شد این کل دلالت بر شمول نداره این یک قسمت قضیه قسمت دیگر ما کلام امام شافعی رحمه الله را باید بیان با کلام خودش در کتاب الرساله تطبیق بدیم تا اینکه مفهومش به امام مشخص بشه امام شافعی رحمه الله در کتاب الرساله صفحه 88 میگه و ما بین رسول الله و ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما ليس فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه فما لیس لله فيه حكم حکمی که در قرآن نیست ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون حکم رو داده بر چه اساس اون رو حکم داده بر اساس سنتی که خداوند برش وحی کرده به خاطر همین خداوند در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا همین فرموده خداوند ما اتاکم الرسول فخذوا دلیل بر اینه که اطاعت از رسول الله واجبه و اون اطاعت خارج از اون اطاعت خداوند وقتی خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول این دلیل بر این میده که چی خارج از اون امر خدا امری از رسول صلی الله علیه و سلم هست که تاکید میکنه ما آتاکم الرسول منها ونهاکم عنه بعد از اون امام شافعی رحم الله بعد میاد انواع تف... انواع تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگه میگه یک جاها هست ما, ما انزل الله فيه نص نص کتاب فبين رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل ما نص الكتاب یه جاها هست خداوند حکمی صریح را میگه حکم زنا حکم قذف حکم زهار حکم خداوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم اون حکم را تبیین میکنه یا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما قطع دست قطع دست را رسول الله صلی الله علیه وسلم تبیین میکنه از کجا بریده بشه از اینجا از مش بریده بشه مما انزل الله فيه جمله كتاب فبين فبين عن الله معنى ما اراد اینکه خداوند یک مسئله ای را در قرآن بگه و بعد معنای اون را رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون بگه حالا یا با قرآن یا مثلا یا با خود سنتش با قرآن که گفتیم بحث ان ظلم ان شرک لظلم عظیم و با سنت قبلا مثال زدیم ان اعطیناک الكوثر قال والثالث ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما ليس فيه نص کتاب اون مسئله ای که نصی از قرآن روش نیست بر اون حکم مثل گفتیم چی حرمت گوشت اولاغ و بحث میراث پدر بزرگ اینها اینا در کتاب نیست این مسئله که دارم میخونم توی کتاب نیست از کتاب رساله امام شافعی خوندم این مسئله پس خیلی خیلی مهمه اون نفسی که از امام شافعی مجمل بود مبین میشه با این نص کل ما حکم به رسول الله فهو مما فهمنا القرآن این عام نیست منظورش کل اون احکامی که تفسیری از قرآن بوده از قرآن فهمیده نه اینکه کل احکام چون اینجا خودش میگه ما سن رسول فما فیما لیس فیه نص کتاب پس احکامی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نصی از کتاب توش نیست این انواع احکام رسول الله را اینجا امام شافعی رحمه الله داره بیان میکنه قال رحمه الله وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك اینجا جاش نیست نبودنی که امام امام تیمیم رحمه الله تقول مسألة بحث اصولی امام شاطبی كتاب الاعتصام را می نویسه به خاطر بحث سنة و جایگاه سنت و اینکه سنت را از بدعت جدا بکنه و چهار جلد كتاب نوشته در همين بحث قال والغرض انك تطلب تفسير القرآن منه قرآن منه فإن لم تجده فمن السنه غرض كل کل این حرفا اینه که اول دنبال قرآن بگرد تفسیر قرآن رو به قرآن بکن نتونستی با سنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في المسانيد والسند بإسناد جيد حديث ضعيفه معلوله مجاهيل توش هست و طرق نداره که بخواد اسنادش اینجا ابن تیمیه تحسین میکنه که میگه که وقتی که رسول الله معاذ را به یمن فرستاد گفت که با چی حکم میکنه گفت با قرآن گفت اگر نبود گفت با سنت اگر نبود گفت اشتغال میکنم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم به سینش میزنه و میگه الحمدلله که رسول رسول خدا بر وفق رضایت خداوند یعنی الحمدلله وفق رسول رسول الله لما یرضی رسول الله یعنی توفیق داده بر اون چیزی که رسول خدا از رسول خودش راضی از اون کسی که این پیام رو بهش داده یا اون رسالت رو بهش داده که بره منتقل بکنه به یمن علا کلا این حدیث ضعیفه و بالفرض صحت واضحه حتی که ما غیر از این حدیث داریم که ما دستور داده شدیم به این که به قرآن بر بگردیم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء راشدین واضحه یا حديث افتراق امت تفترق امتی و 73 فرقه كلها فی النار الا واحده. امت مفترق میشه 73 صفر همه در جهان الا یک من هم یا رسول الله در روایت هم الجماعه در روایت ما انا علیه اليوم و اصحابی اون چیزی که من برش هستم و اصحاب من این حدیث بیش از 11 تن از صحابه روایت میکنه و اسانیدش رو البانی رحمه الله تصحیح میکنه و تحسین میکنه قال تفسير القرآن بأقوال الصحابة وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن اگر در قرآن ندیدیم در سنت ندیدیم نتونستیم پیدا بکنیم بعد به صحابه چرا چون قرآن به زبان آنها نازل شده و شاهد نزول وحی بودن والاحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضی الله عنهم اجمعین که اونها به خاطر اون خصوصیاتی که داشتن از تمکن در لغت از اون جوی که درش میزیستن خصوصا این که زیدست رسول الله صلی الله علیه و تربیت میشدن و شاهد و ناظر بر تطبیق شریعت بودن اینها مزیت هست که در ما نیست این مزیتایی هست که خداوند اونها را انتخاب کرد و عمل صالحش که داشتن و خداوند ازشون پذیرفت و تصدیق خداوند بر اونها کرد و اعلان رضایتی که از اونها کرد در ما که کم نشده رضی الله عنه و رضی عنه اینها مزیتایی هست که مشمول حال اونها خصوصا بزرگان اونها که رسول الله میگه علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاکید بر سنت خلفاء الراشدین یا اون اخوالی که اینها داشتن قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته حدیث صحیح از ابن مسعود میگه قسم میخورم آیه ای نیست مگر اینکه من بدونم کجا نازل شده بر کی نازل شده سبب نزولش میدونم و کجا نازل شده اگر بدونم کسی از من آگاهتر نسبت به اون آیه میرم به قول دستم بهش برسه توانش داشته باشم میرم اون علم رو ازش میگیرم یعنی سریح اون یعنی صحابه حجرتشون برای طلب علم صحابی بلند میشه از مدینه میره به دمشق به خاطر یک حدیث فقط بخاطر که یک حدیث از صحابی دیگه رو بشنه قال قال رحمه الله وقال الأعمش ايضا عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ابن مسعود بعد قبلا اشاره شد بهش یعنی که ما ما اصحاب ده تا آیه نمیرفتیم به آیات بعد تا اینکه تک تک این آیات معانیشو بدونیم تفسیرشو بفهمیم و بهش عمل بکنیم ومنهم الحبر ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل یکی از جمله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما که خداوند آه، رسول رسول خدا صلى الله عليه وسلم سلم در حقش دعا میکنه که فقه در دین رو بهش بده و همچنین تعویل قرآن تعویل قرآن نه تعویل باطنی نه تحریف یعنی تفسیر ما قبلا بحثش کردیم ما تفسیر داریم و تعویل داریم منظور از تعویل ما گفتیم شناخت معنا و مراد آیه هست معنا و مراد آیه خود اصل تعویل اون مقدری هست از کلام که بقول معروف ظاهرا فهمیده نمیشه یعنی اون شناخت معانی هست که به سادگی فهمیده نمیشه این تعبیله اما اینکه معنای غیر از معنای اصلی به کلمه بدیم اون بهش میگن تحریف مثل گفتیم تحریف دستان خداوند قدرت و قال ابن مجرین رحمه الله حدثنا محمد بن بشار انبأنا وكيع انبأنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال قال عبد الله يعني یعنی ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس يعني بهترين مفسر قرآن كيه ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروقه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك إن أسانيد مختلفة إن حرف ابن مسعود که در تأیید حرف رسول الله صلی الله علیه وسلم که بهترین مفسر قرآن ابن عباس رضی الله عنهما بود فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العبارة يعني إن اسناد صحيح ابن عباس ابن مسعود جني هذا أبو ابن عباس ده. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 30 سنة يعني ابن مسعود در سال 36 هجری فوت شده و بعد از اون 36 سال بعد از وفات ابن مسعود ابن, ابن عباس زنده بوده سال 72 فوت میشه ابن عباس رضی الله عنه فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود دیگه اون علومی که دیگه بعد از ابن مسعود یاد میگیره بیا چقدر غیر اون علمی که داشته منظور اینکه که دریایی بوده از دریاهای علم ابن عباس رضی الله عنه وقال الاعمش عن ابي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا عمش میگه بيقول وهل نقل میکنه میگه بن أبي طالب رضي الله عنه در خلافات خودش در موسم حاج توكيل میکنه بابن عباس خطبه بخونه در مكيه میگه در خطبهش سوره البقره خون یا در روایت سوره نور تفسیرش کرد میگه اگر این تفسیری که ابن عباس کرد روم و ترک و دیلم از این از نژادهای مختلف یاد میکنه میگه اینها اگر این تفسیر قرآن را میشنیدن مسلمان میشدن یعنی اینقدر آیات را مبین و شفاف و دقیق تفسیر کرده در اون خطبه هاش ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره سدي دقدر يعني كبير وصغير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عامر ميكي مشهور اسماعیل بن عبدالرحمن سدی نقلش از تفسیر این دو صحابی که بعضی وقتها این دو تا اصحاب اسرائیلات رو نقل کردن ولی اون نقلی که رسول الله صلی الله علیه و داده در اون چیزی که تکذیب قرآن برش نیست از اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج یعنی نیست از بنی اسرائیل نقل بکن مادامی که چی مادامی که دروغ نباشه قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل من كتب اهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك يعني از این این حدیث برداشت کرد عبدالله الله بن از اون کتابهایی که دستش رسیده بود در جنگ یرموک که اجازه داره در اون چیزی که معارضت با شرع خودمون نداره نقل بکنه ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فانها على ثلاثة اقسام این اسرائیلیاتی که یاد میشه برای استشهاد در تایید قرآن یا در تایید احادیث نه برای اینکه بهش اعتقاد داشته باشیم اعتقاد به صحتش داشته باشیم سه نوع اولیش ما علمنا احدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح قرآن گواه میده بحث خروج آدم و حوا از بهش قرآن صحیح و تصحیح میکنه و تایید میکنه و ثانی ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه یه چیزهایی هم هست با قرآن تکذیبش میکنه قرآن اون چیزی که در تورات و در انجیل اومده تکذیبش میکنه من گفتم مثل مثال اصحاب که که در بعضی جاها گفتن چهار تا بعضی ها گفتن پنج نفر بودن بعضی ها گفتن پنجمیش سگشون بود بعضی ها تا آخرش اینا که قرآن تکذیب میکنه قال والثالث ما هو مسكوت عنه نه تصدیق روش لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نه تصدیق روش هست نه فلا نؤمن به ولا نكذبه نه ایمان داریم نه تکذیب میکنیم و تجوز حکایته نقل بشه لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود الى امر الدين وغالب غالب این چیزها فایده نداره اسم سگش نمیدونم سگ اصحاب کف این بود این رنگی بود قرمز و آبی این به دردمون نمیخوره غالب این اسرائیلیات اینجوریه ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثيرا وياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك یعنی مفسرین جاهایی با هم اختلاف میکنن بر اساس این نقلی که از اهل کتابه هرچند که خود اهل کتاب یک رأی نداره و خداوند اختلافشون رو یاد میکنه در بحث اصحاب کف اختلاف اهل کتاب اون برامون نقل میکنه كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف و لون کلبهم و عدتهم چند نفر بودن سگش چرنگی بود و عصا موسی من ای شجر كانت عصای موسی از شجره رفته بود و اسماء الطيور اسماء الطیور التي احياها الله تعالی ابراهیم اون پرندگانی که خداوند دستور داد به ابراهیم علیه السلام که تیکه تیکه بکنه تاووس بود کبوتر بود چی بود اینها اسماش نوع این پرندگان ما نداریم و اگرم باشه به دردمون چی میخوره وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل قتيل من البقره فقلنا اضربوه بعضا قبلا بحث شد اون گوشتی که گفت که به اون مرده بزنن که قاتل مشخص بشه و نوع الشجره التي كلم الله منها موسى درختی که از اونجا خداوند موسی را صدا زد چه درختی بود زیتون بود انجیر بود چی بود این اختلافاتی که توش هست بین اهل کتاب الى غیر ذلك مما ابهمه الله تعالى في القرآن این مبهماتی که تو قرآن هست مما لا فائده من تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دین که نه به درد دنیاشون میخونه نه به درد دینشون حالا فهمیدیم که مثلا اون پرندگانی که توسط ابراهیم زنده شد چی بود به دردمون نمیخوره ولكن ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم میگن سه تا چهارمیش سگشون بود و یقولون خمستون سادسهم کلبهم میگن پنج تا ششمیش سگشون بود رجما بالغیب این رجما بالغیب تکذیب چیه تکذیب اون دو تا قول اولی گفتن سه تا بودن چهارمی سگش گفتن پنج تا ششمی سگه این دو تا قول چیه باطل تکذیب رجمن بالغیب همینطوری حدسی میگن گمانی میگن رجما بالغیب با گمان و یقولون سبعت و ثامنهم کلب و میگن هفت تا هشتمی سگشون بود قرآن موقف شی در مقابل این سکوت سکوت دلالت بر چیه با تایید قل ربی اعلم بعدتهم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستس فيهم منهم احدا دنبالش نقال يعني یعنی از اونها دیگه سوال نگید این لازم نیست که ما از اونها بپرسیم از اونها نقل بکنیم فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام يعني إذا این مقام موقف ما در مقابل اسرائیلات ادب رو بهم يود بده وتعليم ما ينبغي في مثل هذا در این مواقف بهم يود بده كما موقف من چی باشه فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ستقول إن جناك ضعف القولين الأولين رجما بالغيب وسكت عن الثالث فدل على صحته در مقابل السومي سوكت شدلات دار شيء چیه؟ اذ لو كان باطلا اذ لو كان باطلا لرده كما ردها اگر باطل بود مثل دو تا که رد کرد اینجا رد میکرد ثم ارشد الى ان الاطلاع على عدتهم لا طائل تحت این نتیجه نداره خدام بعد بیان کرد که دنبالش رفتن به درد نمیخوره یعنی بدونیم چند نفر بودن فیقال فی مثل هذا قل ربی اعلم بعدتهم در این مسائل بگیم خدا بهتر میدونه از, از تعداد اونها یک مسئله ای هست الله خارج از این که شیخ الاسلام در بحث سوره کهف نقل میکنه امام معلمی رحمه الله المعلم الیمانی یک کتابی داره در بحث بنا علی القبور در رد قبوری ها و اهل تصوف نوشته در کسانی که مرقد و مزار بر سر قبر میسازن کتابی نوشته حکم بنا قبور که چهار مذهب بر حرمتش هم به حدیثی که در صحیحین هست نه نبی صلی الله علیه و آله علی القبور و یجسس القبر اونهایی که که بر قبر مزار میسازن یا مرقد میسازن استناد میکنن به فرموده خداوند در سوره الکهف قال ابن علیهم بنیانا یکی گفت که بنیانی بر سر اصحاب کهف بسازید خب گفت بنیان بسازید میگن که سکوت خداوند دلالت بر تایید این کاره سکوت خداوند دلیل بر تایید این کاره ما اولین جوابی که میدیم چیه اول میگیم قائل کیه قائل مؤمن بود یا غیر مؤمن مگه نبود که این اشخاص مؤمن بودن فرار کردن از قوم ظالم از قوم بی ایمان الان اشخاصی هدایت یافتن به جاشون یکی ازش رفت به شهر و برگشت یکی هم دنبالشون اومد مؤمن بود اون شخص نه اون شخص مؤمن نبود ابن بنو یا نه اون اشخاصی که مؤمن نبودن گفتن این اولش دومش تفسیر قرآن باید بشه به سنت درسته اینجا یک فعلی هست آیا احکام شرع ما قبل ما شرع برای ما اصولی ها میگن خیر یعنی شرع قبلی ماست حالا ما بالفرض بگیم شرع ما هم هست خب رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بیان به بنیان بر قبور چه بیان کرده نهی کردن حرام دونستن حرام دونستن احادیث صحیح صحیحه و متواتر معنویه در نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر چی بر بنا بر قبور این چندم این سوم سوم بود دوم دوم سوم یا چهارم الان نمیدونم بحث قال ابن علیهم بنیانم الان خداوند داره نقل میکنه ما هم نقل نقل میکنه از نقل نقل میکنه از فرعون جای خداوند قال انا ربكم الاعلى آیا وقتی که خداوند نقل میکنه که فرعون این چنین حرفی زده انا ربکم الاعلى دلیل بر اینه که حرف فرعون درست بود نه میدونیم که حرفش غلطه چون رب واحد کیه یا با قرینه قرآن یا با قرینه سنت اینجا قرینه سنت هست درسته قرآن یا با سنت تفسیر میشه یا با قرآن یا برادران یوسف یوسف رو در چاه انداختن خدا هم نقد کرد ما بریم برادر خودمون تو چاه بندازیم میگه خدا گفته خدا نقد کرده تو قرآن نیست برادران یوسف برادرش تو چاه انداخت نگفت که کارشون بده گفت نیست تو قرآن که کارشون بد بده ما بیایم برادر خودمون تو چاه بندازیم خوبه نه پس مجرد نقل خبر از خداوند تقریر روش نیست خصوصا از کی از کسانی که ما قبل ما باشد این مسئله مهمی هست که اینجا یک گوشه فقط اون ابن تیمی رحمه الله بهش اشاره میکنه فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن اطلعه الله تعالى عليه يعني مسألة عندك اشخاصی میشناسند که زمان صحابه عندك اشخاص بودن که خداوند اینجا بهشون تعبین فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته یعنی خودت خسته نکن برای این چیزایی که فایده نداره ولا تسالهم عن ذلك سوال ازشون نپرس فانهم لا يعلمون من ذلك الا رجم الغيب چون اونا دلیلی ندارن همینطوری تخمینی میگن فهذا احسن ما يكون في حكايه الخلاف ان تستوعب الاقوان في ذلك المقام وان ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل بهترین کار اینه که ما اقوال رو جمع بکنیم بعد ترجیح بدیم بگیم اینها باطل این صحیح بحث نوا بحث چه فقه باشه چه عقیده باشه ما مثلا تو عقیده انتخاب میکنیم مثلا قول سلف وجه ترجیحمون میگیم میگه معتزله اشاعره فلان فلان گفتن ما این عقیدمون در مسئله فقه میگه شافعی گفت احمد گفت مالک گفت اینجا حق با ابو حنیفه اینجا حق با مالک مهم برامون چیه دلیله اون چیزی که دلیل صحیح روش است بر سر چشم قال وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الاهم مهم برای ما دلیل و نوع استدلال دیگه این که به قول معروف که چرا میگه نفهمیده مثلا الان مثلا ما میگیم حکم موسیقی چیه میگیم حرام چرا حرامه تو حدیث در بخاریه کی حرامش کرده میگیم مالک ابو حنیفه شافعی احمد چهار تا مذهب هر چهار مذهب متفقه یعنی اینها به نظرت بعد طرف مقابل یعنی به اینها به نظرت شیخ قرضاوی میگه نمیدونه یعنی دکتر قرضایی تو یعنی از دکتر قرضایی بهتر میفهمی الان این استدلال به نظر شما یعنی فرد وقتی که باش داری بحث میکنی تو از دکتر فلانی بهتر میفهمی عبرت به مدرک دکتر فلانی دکتر فلانی دکتر یا فلانی شیخه یا عبرت به دلیل اگر قرار باشه که که این شیخ شافعی و مالک و ابو حنیفه خیلی شیختر از اینا بودن خیلی شیختر اصلا نزدیکیشون قربشون به رسول الله صلی الله علیه و کافیه کافیه که ابو حنیفه تابعی کافیه که امام مالک شاگرد بزرگان تابعین نافع بوده کافیه اونا مشاهده بحث بودن شاهده بحث بودن ناظر بر اون کسانی که تربیت شدن زیر دست صحابه این اینها هرچند که عبرت به این نیست عبرت به دلیلی که شخص استناد میکنه نه عبرت به شخصیت فلان شخصیت فلان شخص نمیدونم هی پشتشو نمیدونم چند تا علامه دهره نمیدونم امام دنیاست نمیدونم شیخ تمام مسلمان هاست دین به القاب نیست دين بالدليل قال فأما من حكى وتذكر فائدة فائدة الخلاف بعد قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ابن عطيه یادتون هستی میاره از ابن جرير میگیره ولی یک سری قولها رو رها میکنه قول سلف خب از کجا معلوم که همون قول سلفی که تو الان اینجا ناقصش کردی اون رد اون نیووردی از کجا معلوم که با اون مخالفت نبوده غالب تفاسیر اهل کلام اینطوریه تفسیر سلف رو نمیارن چشم میپوشونن حذفش میکنن هرچند که میان خودشون میگن ما منهجمون چیه میگن که ما از تفسیر تبری میگیریم ولی میان چی اون اقوالی که مخالف خودشون رو میپوشونن و به مردم بیان نمیکنن این تفسیر تفسیر ناقصه او یحکی الخلاف و ولا ينبه على الصحيح من اقوال فهو ناقص یا اینکه اقوال رو میاره ترجیح نمیده اینم ناقصه فان صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب اگر مفسر اومد عمدا اومد یک تفسیر غیر صحیح را ترجیح داد این داره دروغ میگه او جاهلا فقط اقیا جاهلا میتوری تخمینی در تفسیر قرآن یه چیزی بگه این جاهل این اشتباه اشتباه کرده كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة, متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى مثلا بعضی جا هست مفسرین خب قولی هست از تابعی نقل شده حالا دیگه بعد از اون قول تابعی که آورد فلان حاله فلان حاله فلان حاله فلان حاله فلان صد تا قول دیگه زیر شدید خب همون یکی کافی بود همش که تکراره منظورش اینه که تکرار دیگه نباید باشه تو قولها با اون چیزی که فایده نداره مهم اینه که اصل برای مصابت باشه دیگه اونا بقیه فرع فقط ضيع الزمان تکثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب کسی که مثلا بیاد خودش رو مشغول بکنه به, این به تکرار اقوال و خصوصا به اون چیزهایی که صحیح نیست نقل شده و بخواد فقط نقل بکنه مثل کسی که ادعای علم بکنه و علمشو نداره کسی که لباس سور پوشیده سبحانك الله وبحمدك صلی الله علی محمد و علی